Կարլոս Եղիազարյան Երկիցական մանրապատումներ Ընկերս Ընկերս բարևեց եւ քմծիծաղ շպրտեց։ Է, բա որ ասում էի, իսկույն կրահեցի թե ինչ ակնարկում։ Երեք հասմիկին առաջարկություն արեցի, բայց նա քաղաքավարի մերժեց։ Բնական է, որ այդպես էլ պետք է մերժեր, հառաչելով բացատրեցի ես որովհետև սիրած ունի։ Իսկ դու հաստատ համոզված ես, որ մերժվելու պատճառը նրա սիրած ունենալն է։ Թե իհարկե համոզված եմ։ Շատ իզուր վրաբերեց ինքերս։ Մերժվելու պատճառը ոչ թե նրա սիրած ունենալն էր, այլ պարզապես քո տգեղ արտակինը։ Տգեղ արտակինս զարմացա ես։ Հա, հա, տգեղ արտակինդ եւ զարմացած մի ձևանա։ Ինքդ էլ շատ լավ գիտես, թե ինչ մեծ ու կախնկած ակաժներ ունես։ Իսկ Պանչատքիթդ, հո, ֆուտբոլի դաշտ, տափակ դեմքի վրա գրեթե չի էլ երևում։ Ավելորդ է ասել, թե դա ինչպիսի լուրջ արատ է իսկական տղամարդու համար։ Էլ չեմ խոսում կանխատիպ Իրանիդ ու թիզուկես հասակիտ մասին։ Կարճ ասած, եթե ընկերս չլիներ, դժվար թե ճշմարտությունն ասեի։ Ընկերոջս հեռանալուց հետո կանգնեցի հայլոյ արջև եւ կյանքում առաջին անգամ նկատեցի, որ իրոք Դեմքս ֆուտբոլի դաշտի նման տափակ է, քիթս պնչատ, Իրանս կմախկատիպ, իսկ հասակս թիզուկես։ Հիվանդացել էի։ Եկավ կանգնեց գլխավերևս, վշտահար հայացքը աչքերից մեջ մխրճելով լալահարաշ բացականչեց։ Վայ, վայ, վայ, վայ, վայ։ Աչքերս կորանար քեզ այս վիճակում չտեսնեի։ Ես ուր ես վշտանում մխիթարեցի ես։ Դա տարգ բան է, հարբուխ է։ Իսկ Լեովին համոզված ես, որ հարբուխ է։ Գուցե սխալվում ես։ Չէ, չեմ սխալվում, որովհետև པարս տեսնում եմ, թե քթիցս հոսում է, կյանքում ամեն ինչ հոսում է, փիլիսոփայեսնա։ Կարևորը ոչ թե հոսելն է, այլ բժիշկի հետ խոսելը։ Ինչ կարիք կա բժիշկին անհանգստացնելու։ Մենք բոլորս էլ անցողակ ենք դարձյալ փիլիսոփայում երնա, բայց եթե ժամանակին կանխենք մեր ամբուժելի ցավերը, մի խոսքով մի փոքր ուշ կթակենք հանդերձալ աշխարհի դռները։ Սովորական հարբուխը ինչ կապ ունի հանդերձալ աշխարհի հետ, ծիծաղեցի ես։ Հե, զուրես ծիծաղում, գլուխն օրորելով ասաց նա։ Դու որտեղից գիտես, որ սովորական հարբուխը եւ ոչ անսովոր քաղցկեղ։ Ընկերոջս հեռանալուց հետո ամբողջ գիշեր աչք չփակեցի։ Իսկապես մտածում էի, որտեղից գիտեմ, որ սովորական հարբուխ չէ եւ ոչ անսովոր քաղցկեղ։ Մի օր էլ երբ մեր տանը նարդե են խաղում, հանկարծ վայր դրեց ձերքի զարերը եւ հայացքը մեխելով դիմացի պատի փակցված հանկուցալ հորոս մեծադիր լուսանկարին հարցրեց. «Ո՞վ է այդ անմշակ բեխոմորոկով բութ հայացքով մարդը»։ Ինչպես թե զարմացա ես։ Միթե չգիտես, որ վաղամերի քայրես է։ Ես գիտեմ, որ դու արդեն գիտես։ Հա, ես գիտեմ, որ դու այդպես գիտես։ Բա որ գիտես, հենց ինչու ես հարցնում։ Հարցնում եմ, որ անհետ խապկանքից զերծ մնաս։ Ինչ խապկանք։ Այն որ կարծում ես հարազատ հայրդ է։ Ոչ թե կարծում եմ, այլ խորապես համոզված եմ։ Էհե, չեմ հասկանում։ Ինչպես կարող ես այդքան վստահ խոսել, երբ քո եւ նրա միջև բացարձակապես ոչ մի նմանություն չկա։ Եվ ահա, կյանքում առաջին անգամ նկատեցի, որ իրոք արտակնապես նման չեմ հարազատորս, բայց ներքին ընկճվածությունս փարատելու համար ասացի. «Է, հետո ինչ, թող նման չլինեմ, հետո»։ Հետո այն, որ հորոդ հարազատությունը ապացուցելու համար համոզիչ որևէ փաստարկ պետք է ունենաս։ Հա, իհարկե, մայրս, շահագրգռված կողմի սուբյեկտիվ կարծիք քմծիծաղ տվեց նա։ Իսկ ծննդյան վկայականը ուրեմն ժառանգականության կողմից գիտականորեն հիմնավորված նմանության անվիճելի փաստարկը թողած հավատանք շրջանային զաքսի կողմից տված ինչ որ մի թղթի կդորի, հա? Ըստ քեզ ստացվում է որ ոչ թե ըստ ինձ, այլ ա այն գլխից է ստացվել խորհրդավոր տոնով ընդհատեցնա եւ ապա հառաչելով ավելացրեց. «Է, կյանքը չափազանց խորտ բան է։ Ճիշտն ասած, եթե ընկերս չլինեիր, դժվար թե ճշմարտությունն ասեի»։ Արդեն երկար ժամանակ է որ խուսափում եմ հանդիպել ճշմարտություն ասող ընկերոջս։ Ավելի ճիշտ ոչ թե խուսափում եմ, այլ պարզապես ժամանակ չունեմ, որովհետև զբաղված եմ հարազատ հորս փնտրելու գործով։ ավանդույթ նախքին տնորենի ծոցատետրից Տարիներ առաջ, երբ որպես հատակագծման բաժնի շարքային ինժեներ համապատասխան նախագծի վրա կգված աշխատում էի, տեղեկացրին, որ տնորենը կանչում է։ Տեսնես ինչ է պատահել, անհանգստացա ես։ Անհանգստությունը ստեղին էր, որովհետև մեր տնորենը սովորություն չուներ շարքային ինժեների հետ գործ ունենալ։ Անհամարձակ բացեցի նրա աշխատավայրի դուռը եւ շփոթված հարցրի. Կարելի է, իհարկե, Սանտրոսյան, համեցեք, նստեք։ Ժպտադեմ աթորը մատուցեց տնորենը։ Նստեցի եւ հետաքրքրությունից այրվող հայացքս հառեցի նրան։ Տնորենը խորհրդավոր ժպտաց եւ բարերը հատ-հատ արտասանելով հարցրեց. Արդյոք գիտես թե ով ես դու եւ ո՞րն է քո արժանի տեղի իմ ղեկավարացի մնարկում։ Ես շարգային ինժեներ Սանտրոսյանն եմ, իմ արժանի տեղը ձեր ղեկավարած հիմնարկում հատակագծման բաժինն է։ Ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, մտերիմ առարկեց նա։ Դու այսուհետ ոչ թե հատակագծման բաժնի շրջանային ինժեներ Սանտրոսյանն ես, այլ իմ տեղակալ պարոն Սանտրոսյանը։ Եվ ի ապացույց ասացի, հանդիսավոր ինձ մեկնեց կնիկով եւ արծվաթև ստորագրությամբ վավերացված համապատասխան հրամանը։ Ես դեռ չէի հասցրել ուշքի գալ, երբ տնորենը սեղմեց կանաչ զանգի կոճակը եւ կարկադրեց կադրերի բաժնի պետին, որպեսի ուղեկցի իմ առանձնասենյակը։ Տարեվերջյան մի օր, երբ պարապությունից ծնված ձանձրույթս փարատելու համար փափուկ բասկաթորի մեջ թաղված խաչբար էի լրացնում, տնորենը կանչեց ներս մտա նրա առանձնասենյակը։ Նստեցի դիմացիաթորին եւ ցանրակշիռ հիմնարկի տնորենի տեղակալին վայել արժանապատվությամբ աչ ոդկս ձախին խաչելով հարցրի։ Հա, ինչ կա։ Տնորենը գրասեղանի վրայից վերցրեց ակնոցը, վարդագույն փողկապի ծայրով սրբեցան եւ հարմարեցնելով սապատավոր քթին հարցրեց. Դեկտեմբերը ամիսն արդեն ավարտվում է, սակայն հիմնարկի տարվա աշխատանքային հաշվետվությունը դեռ պատրաստ չէ։ Ճիշտ է։ Այո, ճիշտ է։ Իսկ երբ պետք է պատրաստ լինի, է, չգիտեմ։ Սակայն ո՞վ պետք է իմանա։ Դուք, ես, զարմացավ տնորենը։ Այո, դուք, որովհետև տարվա աշխատանքային հաշվետվությունը կազմելը տնորենի պարտականությունն է։ Բա ավանդույթը։ Ինչ ավանդույթ։ Այն, որ սկսած մեր հիմնարկի գոյության օրից Տարվա աշխատանքային հաշվետվությունը կազմել է ոչ թե տնորենը, այլ տեղակալը։ Ինչի համար։ Նրա համար, որ տեղակալը որքան բանիմաց կազմի հաշվետվությունը, վերադաս այնքան շուտ նրա տնորենին առաջ կքաշի եւ ինքը կդառնա տնորեն։ Այդպես էլ եղել իմ նախկին տնորենի օրոք։ Այդպես էլ պետք է լինի իմ օրոք։ Հավասիկ, Այս բարի ավանդույթի էստաֆետին մասնակցելու բախտը այժմ քեզ է վիճակված։ Բարձե, լիովին Դե ուրեմն գործի անցիր։ Օրը գիշեր հանգիստս կորցրած գիտելիքներից մեջ ողջ pašարը ներդնելով տկնեցի հիմնարկի աշխատանքային հաշվետվության վրա եւ ավարտելով այն ներկայացրի տնորենին։ Գեցես խրախուսիչ բացականչեց նա։ Հենց այսօր կտանեմ եւ կհանձնեմ վերադասին։ Բա առանց տվյալները վերաստուգելու զարմացա ես։ Բա եղավ հանդիմանեց նա։ Ինչ իրավունք ունեմ կասկածելու քո գիտելիքներին։ Հաջորդ օրը բարձվեց, որ գազմածս հաշվետվությունը անչափ դուր էր եկել վերադասին։ Որոշ ժամանակ անց տնորենին առաջ քաշեցին եւ ես ստանցնեցի նրա պաշտոնը։ Դժվար է ասել, թե իրենց տեղակալները ընտրելու հարցում Նախնիներս ինչ սկզբունքով էին ղեկավարվել, սակայն մի բան հաստատ կարելի է ասել, որ այդ խնդրում նրանք ամենևին չեն սխալվել։ Այժմ համաձայն մեր հիմնարկի բարի ավանդույթի չսխալվելու հերթն իմն է։ Քանի որ տեղակալ ընտրելու հարցում նախորդներից փորձն ինձ հայտնի չէ, ուստի ստիպված էի դիմել վիճակախաղի օգնությանը։ Հիմնարկի տարբեր բաժիններում աշխատող 12 շարքային ինժեներների անուն ազգանունները գրեցի նույն անման թղթի կտորների վրա եւ 4 տակ ցալելով լցրի լայնեզեր գլխարկից մեջ ու մի լավ խառնեցի։ Այնուհետև փակեցի աչքերս եւ գլխարկի միջից դուրս քաշեցի 12 նույն անման թղթի կտորներից մեկը։ Ըստ վիճակահանության տեղակալիս բախտին էր արժանացել կոյուղման բաժնի շարքային ինժեներ Մախատյանը։ Հրավիրեցի ինձ մոտ։ Կարելի է վախվորած բացելով առանձնասենյակից դուրը, խլուր ժպիտը դեմքին լղոզած հարցրեց Մախատյանը։ Իհարկե, իհարկե, կարելի է, համեցեք, համեցեք, նստիր։ Մախատյանը նստեց եւ հետաքրքրությունից այրվող հայացքը հառեց ինձ։ Արդյոք գիտես թե ով ես դու եւ ո՞րն է քո արժանի տեղը իմ ղեկավարած հիմնարկում։ Հարցրի ես։ Շարքային ինժեներ Մախատյանն եմ։ Իմ արժանի տեղը ձեր ղեկավարած հիմնարկում կոյուղացման բաժինն է։ Ոչ, մտերիմ առարկեցի ես։ Դու այսօրվանից ոչ թե կոյուղացման բաժնի շարքային ինժեներ Մախատյանն ես, այլ իմ տեղակալ պարոն Մախատյանը։ Եվ իապացույց ասացիս հանդեսավոր նրան մեկնեցի կնիքով եւ առուցաբաշ տորագրությամբ վավերացված հրամանը։ Մաղադյանը դեռ չէր հասցրել ուշքի գալ եւ ես սեղմեցի կանաչ զանգի կոճակը եւ կարկադրեցի կադրերի բաժնի պետին, որպեսի Մախատյանին ուղեկցի իր առանձնասենյակը։ Տարեվերջին տեղակալից հրավիրեցի ինձ մոտ։ Եկավ նստեց դիմացիաթորին եւ ցանրակշիռ հիմնարկի տնորենի տեղակալին վայել արժանապատվությամբ աչ ոդկը ձախին խաչելով հարցրեց. «Ա, «Հա, ինչ կա»։ Եվ քանի որ ես իմ նախկին տնորենի նման ոչ ակնոց էի գործածում եւ ոչ էլ փողկապ, ուստի Բատիստետ հաշկինակով քրտնաշ ճակատը սրբելուց հետո ասացի. «Դեկտեմբերն ավարտվում է, սակայն հիմնարկի տարվա հաշվետվությունը դեռ պատրաստ չէ, ճիշտ է»։ Այո, ճիշտ է։ Իսկ երբ պետք է պատրաստ լինի, է, չգիտեմ։ Բա ո՞ր պիտի իմանա։ Դուք, ես, այո, դուք, որովհետև տարվա աշխատանքային հաշվետվությունը տնորենի պարտականությունն է։ Հա, բա ավանդույթը։ Ինչ ավանդույթ։ Այն, որ սկսած մեր հիմնարկի գոյության օրից, տարվա աշխատանքային հաշվետվությունը կազմել է ոչ թե տնորենը, այլ տեղակալը։ Ինչի համար։ Նրա համար, որ տեղակալը որքան բանիմաց կազմի հաշվետվությունը, վերադաս այնքան շուտ նրա տնորին առաջ կքաշի եւ ինքը կդառնա տնորեն։ Այսպես է եղել իմ նախկին տնորենի օրոք, այսպես պետք է լինի իմ օրոք։ Ավասիկ Այդ բարի ավանդույթի էստաֆետին մասնակցելու բախտը այժմ քեզ է վիճակվել։ Պարզ է, ամենևին։ Իսկ ինչը པարզ չէ։ Օրինակ, այն, որ եթե տեղակալի գիտելիքները թերի լինեն հաշվետվությունը կազմելու համար, ինչպիսի պատժի կարժանանա, ոչ մի պատժի էլ չի արժանանա։ Պարզ է, լիովին։ Դե ուրեմն գործ։ Մի քանի օր անց Մախատյանը ներկայացրեց հաշվետվությունը եւ ասաց. Արել եմ այնքան, որքան գիտելիքներս են ներել։ Կարող եք ստուգել։ Ինչ իրավունք ունեմ կասկածելու գիտելիքներիդ, հանդիմանեցի ես։ Օրեր անց պարզվեց, որ ճիշտ չէի։ Միանգամայն իրավունք ունեի կասկածելու այդ համբակի գիտելիքներին։ Վերադասին բոլորովին դուր չեր եկել նրա կազմած թերի եւ խառնաշփոթ հաշվետվությունը։ Բնականաբար ինձ ազատեցին աշխատանքից եւ իմ փոխարեն տնորեն նշանակեցին համապատասխան գիտելիքներից զուրկ տեղակալիս։ Անկեղծ ասած, կորցրածս պաշտոնն անքան չի մտահոգում ինձ, որքան մեր հիմնարկի բարի ավանդույթին սպառնացող հետագա վտանգը։